iam iomete da alcoholo mal rapidigas pensadon. Ien ca ien drinketo ne damagias? Pedaurinde tamen jes. Esplorista te amo trovis cun texton inter deponajoi de ferro en la cerbo ca la consumo de alcoholo. Ancao iam ce etai quantoi. La pli altai mesurajoi da ferro conducas al pli mal rapidae reagoi cae al reductita attento. Iam modera consumo de alcoholo povas damagi la cerbon cae mal helpi gian productivon. En la, lau proprae indicoi, gis nun plei granda studajo pri la temo, Sciencistoi de la Universitato de Oxfordo trovis cun texton interconsumo de alcoholo cae deponajoi en certai areoi de la cerbo. Ancao ce quantoi kiwi estas cutime consideratai kiel accepteblai. La teponajoi de ferro estis accompanatai de mal cresco de la cognae capabloi, scribas la esplorista te amo in faca magazino. Tro granda consumo de alcoholo estas pruvite damagia por nia corpo sed ciu alkoholo havas influon al nia sano, ancao ce pli mal grandai dosoi. Quelcae en pacintezzo atingis rezulton che alkoholo, se gi estas consumata malgrand quante, havas parte positiva in Lau aliae studagioi ec moderai quantoi povas exemple damagi la sanon de la cerbo, cae conduci alla mortado de nervo celoi la precisae mecanismoi, kiwi estas baso de tio, estas tamen ancorau plei grand parte e Eblezzo por la neurodegenero, pro modera drinco conduto, povus esti deponagioi de ferro en la cerbo. La neurologiae sequoi de pli alta enhavo da ferro en la cerbo, estas iam suffice longe conatae de pacientoi, cun herede causitai affectioi pro trosciargigio prefero En pliunae studagioi oni vidas cun texton cun diversai neurodegenerai malsanoi, kiel Alzheimero au Parkinsono. Estas interesse constati che la clinica profilo de la pro-alcohola demenso congruas cun tiui malsanoi. Crome pli novai observoi indicas che ancau dependezzo pri alcoholo povas conduci al deponagioi de ferro. Ciu tiai deponagioi ancau aperas ce moderai trincantoi, tio estas gis nun mal clara. Por esplori tiun demandon, la esploristoi encetis en tute prescau dudec unu mil viroin cae virinoin, en la agio inter quardec cae sestec nau iaroi, pri ilia consumo de alcoholo. Oni mesuris la nivelon de ferro, cae en la cerbo, cae en la hepato, helpe de magnet resonai tomografiagioi. La parto prenantoi crome subigis al serio de cognai testoi por registri capabloin, kiel attenton, reagan rapidezon, motoricon, memor capablon, cae logicon iam consumo de pli ol quindexes gramoi da alcoholo en semaino, montris en ses e la sep prilumigitae cerbo regionoi pli altain mesurajoin de ferro, clarigas la esploristoi. Lige cun tiui pli altai mesur valoroi pri ferro, la cogna productivo de la partoprenantoi estis reductita. En la testoi ili montris pli mal rapidan reago rapidezon cae pli mal grandan attenton cae povis pli mal bone solvi logicain enigmoin. La resultoi indicas che iam modera consumo de alcoholo povas mal equilibrigi la mastrumadon de ferro de la corpo. Malfortajo de la sudajo estas che la parto prenanto i devis mem taxi sian alcohol consumon. Cai crome, la enhavo prifero estis mesurata nur mal recte. Restis ancao mal clare, ciel la resultoi de la studo estas transpenseblai al aliai etne pli diversai logiantarai gruppoi.